ülimalt tähtis asjaolu, erakordne ülesanne. kutsub teid kloostri varjulisest rüppest, paastuja palve juurest maailma minema, et teisel viisil meie issandat teenida. otsige prelli Agnes von Mönnichhusenit vaenlaste ja sõprade seast, maa alt ja maa pealt. kui leiate, siis ehk Jumal annab teile andeks et te kõik olete joodikud, vargad, liiderdajad, laiskvorstid, tainepead. hea mees, kes valib jumalatest ühe ainsa välja, parem veel, kes suretab kõik ülejäänud välja sest kindel ilmseb vajab kaitset ja varjupaik vajab varjupaika. kindel linn vajab väga-väga kaitset ja varjupaik, salavarjupaika. kindel linn vajab väga-väga kaitset ja varjupaik. salavarjupaik.